Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah və alə alihi və sahbihi əcməin. Bu günləri Allahın izni ilə xüsusi bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Çox təəssüf ki, bu mövzu elm iddia edən bəziləri tərəfindən həqiqətinə uyğun olmayan şəkildə anlaşılır və bu şəkildə də cəmaata çatdırılır. Daha sonra həmin yanlış anlayışın özü tənqid olunmağa başlanır. Yəni məsələnin həqiqi surəti yox, yanlış anlaşılan şəkildə tənqid olunur. Bu məsələdə ilk öncə bir neçə müqəddiməyə yer vermək istəyirəm. Bir neçə müqəddiməyə yer vermək lazımdır. Birinci bilmək lazımdır ki, müsəlmanlar ümumən elmi səviyyələrinə görə bir dərəcə deyillər. Əksinə dərəcədə fərqlənirlər bir-birlərindən və ümumən iki dərəcəyə bölürlər alimlər. Birinci avam, ami kəlməsinin cəmi, yəni adi, e, normal bir insan, yəni adi cəmaatdan olan biri. Onlara cəmdə avam deyirlər və bu insanların çoxluğunu təşkil edir. Bunlar iştihad əhli olmayan elmdən yoxsul olan insanlardırlar. İkinci dərəcə isə daha yuxarı üst dərəcə müştəhidlərə deyilər və bu ümmətin az bir qisminin sahib olduğu dərəcədir. Say etibarilə daha azdır. Elmdə iştiha səviyyəsini əldə etmiş müsəlman alimlərdir bunlar. Müsəlmanların bu gün düşdüyü müsibətlərdən də biri budur ki, onlar din haqqında danışmağın kimin haqqı və səlahiyyətli olduğunu qarışdırıblar. Dini məsələlər haqqında alimlər danışmalıdır. Avam isə dini məsələlər haqqında susmalıdır. Çünki avam dediyimiz kimi iştihad əhli deyildir. Dini məsələlər, dində hər hansı bir məsələlərin hökmünü bildirmək alimin işidir. Avam yalnız alimin sözünə istinad edə bilər. Alimdən nəql edə, edə bilər və alimə tabi ola bilər. Bu barədə Hüccətül İslam Əl-Ğazali Şafii alimin məşhur usulçu Deyir ki, in və innəmə haqqul əvamə ən yu'minu və yüsəllimu və yəştəğilu bi ibadətihim və məişihim və yətrikü ilmə lil uləmə fəl-əmil ləv يزني ويسرق كان خيرا له من أن يتكلم في العلم Deyir ki, avamın haqqı, avama, avamın üzərinə düşən haqq iman gətirməsi və təslim olmasıdır və öz ibadəti ilə gündəlik həyatı ilə məşğul olmasıdır. Elmi, elmi məsələləri, elm işini alimlərə tərk, tərk etməlidirlər. Və davam edir ki, fəl-əmi ləv yəzni və yəsriq. Əgər bir avam, avamdan olan birisi zina edərsə və uğurluq edərsə, kənə xeyran lehu min ən yətəkəlləmü fil ilm onun deyir elmi məsələlər haqqında danışmağından daha yaxşı olar. Yəni avamın zina etməsi, oğurluq eləməsi onun dini məsələlər haqqında danışmaq hükmünməsindən daha yaxşıdır. innahu min fillah فإنه fi من min ghayri itqan al-ilm waqa fi al-kufr min haythu la yadri. حيث yarkabu يدري yarkabu يركب al-bahri لجة huwa la ya'rifu يعرف sibaha Belə ki, kim Allahın haqqında, onun dini haqqında elmə yaxşıca yiyələnmədən danışarsa, bilmədiyi tərəfdən küfrə düşər, bilmədiyi yerdən küfrə düşər. Və bunun misalı üzməyi bacarmayan birinin e, e, eni boyu bilinməyən dənizə, dənizlə gəmidə getməsidir. Yəni əgər bir şey baş verərsə, təbii ki, o bilmədiyi üçün dənizdə boğulub batacaq. Və çox təəssüf ki, bizim zamanımızda hər yerindən duran iştihad edir, fətva verir, özü kimi cahilləri, alimlərin qoyduqları məzhəbləri tərk etməyə və özlərinin Quran və sünnətdən hökm çıxarmaqlarına çağırır. Dəvət edir ki, indiyə qədər alimlərin qoyduğu bu mirasdan uzaqlaşaq, alimləri səndəmə təqlid etmiş harammış hər bir kəsə Quran və sünnətə tabi olmaq vacib edir. Və bunların belə kəslərin halını Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlləm daha öncədən xəbər verib. Abdullah bin Amr bin Əl-Asın hədisində Abdullah bin Amr deyir ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul Allahın elçisini sallallahu əleyhi və səlləm belə deyərkən eşitdim. İnna Allah la yaqbidul ilmə intiza'an yantazi'uhu minəl ibad. Allah şübhəsiz ki, elmi kullarından alıp götürmür. Velakin yakbidul ilme bi kabdil ulema. Hatta izâ lem yubdi alimen Lakin əvəzində neyniyər? Alimləri götürməklə elmi götürər. Ta o vaxta, ta o vaxta, ta o həddə qədər ki, heç bir dənə də alim qalmaz. İttəxadən nəsu ruusan cühələ və insanlar cahil kəsləri cahil kəslərə üst tutarlar. Fesuilu feftevu bi gayri feftevu bi gayri ilmin fedallu ve adallu. Və soruşarlar ondan nə lazım dini məsələdə soruşarlar, onlar da fətva verərlər, elmsiz fətva verərlər, azarlar özləri və cəmaatı da azdırarlar. Və sözsüz ki, bu bizim zamanımızda müşahidə olunan bir şeydir. Dini məsələlərdə alimlərin dediyi kimi avamın dini məsələdə hökm verməsi, fətva verməsi, elmsizcə danışması Onun üçün donuz ətini yeməkdən də pisdir. Çünki Allah haqqında elmsizcə danışmaqdır. Və bu müqəddimə çox gözəl başa düşülməlidir. Bu müqəddimə çox gözəl başa düşülməlidir. Və daha sonra bilmək lazımdır ki, avamın üzərinə düşən haqq, avamın üzərinə düşən təqlid etməkdir. Çünki dediyimiz kimi təqlid avamın işidir. Nə üçün? Çünki təqlid və iştihaddan başqa bir şey yoxdur ortada. Bir müsəlman elm, dini məsələlərində bir nəticəyə varmaq üçün iki yolu vardır yalnız onun. Ya iştihad edər, ya da təqlid edər. Üçüncü bir şey yoxdur. Ya iştihad edər, ya da təqlid edər. Üçüncü bir yol yoxdur burada. Doğrudur ki, bəzi alimlər burada üçüncü bir orta yolda deyiblər ki, ona da əl-ittibə adı veriblər və onlar arasında İbn Xuveyz məndədir, Məliki, İbn Abdülbər, İbn Qayyim, Əş-Şatibi və digərləri. Lakin mahiyyət etibarı ilə müasir alimlərin izah elədiyi kimi bu əl-ittiba təqliddən fərqlənmir. Lakin təqlidin bir növüdür. Ona görə də bilmək lazımdır, aldanmaq lazım deyil. Aldanmaq olmaz. Yalnız iki yol vardır. Ya təqliddir, ya da iştihaddır. Və təqlidi bilməyənlər üçün Təqidi bilməyənlər üçün təqidin tərifini izah etməyimiz lazımdır ki, bəsirət üzərində olsunlar, anlasınlar. Və bu barədə biz müasir alimlərdən Şeyx Əşşətirinin təqid haqqında kitabına müraciət etsək, təqid haqqında kitabına müraciət etsək, orada təqlidin e, bir çox alimlər tərəfindən təqlidə verilmiş tərifləri gətirir. Və biz o, o təriflərin hamısını saymağa ehtiyacımız yoxdur. Lakin ən sonunda daha əhatəli, daha geniş, daha dəqiq bir tərif təqdim edir bizə və deyir ki, təqlid iltizamul mükellef iltizamul mükellef fi hukmin şər'i məzhəbə men leysə qavluhu hüccətən fi zatihi. Və bunun mənası o deməkdir ki, sözü öz mükəlləf birinin, söz mükəlləf birinin şər'i bir hökmdə, şər'i bir hökmdə sözü özlüyündə hüccət olmayan birinin məzhəbinə iltizam etməsidir. İltizam etmə, yəni bağlanması, həm əməldə, həm də etiqadda ona tabe olmasıdır. Və diqqət etsək, deməli təqlid bu tərifə əsasən peyğəmbərə təqlid olmaz. Çünki peyğəmbərin sözü özlüyündə hüccətdir. Lakin burada qəsd olunanlar sözü özlüyündə hüccət olmayanın məzhəbinə və şəri bir hökmdə, yəni əqli məsələlərdə təqlid olunur. Əqli məsələlərdə təqlid olunur. Şəri, şəri bir hökmdə təqlid etməkdir. Tabi olmaqdır. Və Şeyx Əşətri təqlidin növlərini ayrı-ayrı məsələlərdə təqlidi müzakirə eləyir. Allahı tanımaqda, Allahın tövhidində təqlid, Risalənin səhliyində təqlid barəsində danışır. Usulü dində təqlid, onun hökm barəsində danışır. İslamın rükunları haqqında danışır. Sözü ki, təqlid alimlər iki yerə bölürlər. O təqlid ki, zəmm olunub, qınanıb və o təqlid ki, tərif məhmuddur, yəni həmd olunub. O təqlid ki, alimlər tərəfindən e, adi insanlara buyurulan buyurulmuşdur. Və qınanmış, zəmm olunmuş təqlid o təqliddir ki, Allahı tanıma, Allahın tövhidində təqlid etməkdir və alimlərin böyük əksəriyyəti bu məsələdə təqlidi qadan edirlər. Və həmçinin bu, bu eyni ilə də Risalənin səhihliyi və usulü din məsələlərinə aiddir. Həmçinin İslamın ərkanlarına da aiddir. Dindən zəruri olaraq bilinən şeylərə də təqlid caiz deyilir. Belə şeylərdə təqlid olmaz. Daha sonra alimlərin usulül fiqh məsələsinə təqlidi barəsində müxtəlif verir. Lakin bizə əsas lazım olan alimlər furu məsələlərində təqlid barəsində nə deyiblər, onu bilməyimizdir. Furu məsələlərində təqlid barəsində alimlərin sözlərini Şeyx Əşşəstiri belə təqdim edir. Deyir ki, bu barədə məsələdə alimlərin görüşləri belənsinədir. Alimlərin böyük əksəriyyəti ümumi, ümumi şəkildə təqlidi caiz görürlər bu məsələdə. Hətta onlardan bəziləri icma nəql edib. Onlardan bəziləri icma nəql edib. Və nəql edənlər bunlar İbn Qudamədi Ər-Ravda kitabında, həmçinin Şeyx Muhammed Əmin Əşşənqiti Adval Bəyanda, həmçinin Əl-Qurtubi təfsirində və daha bir çox alimə icma nəql ediblər. Və bir qrup deyib ki, hökmün, hökmün səhihliyi dəlil ilə aydınlaşmayana qədər təqdim etmə caiz deyildir. Və Şeyx Əşşəsri bu görüşdə olanların sözlərini sözləri üçün e, mənbələrinə işarə edir və deyir ki, İşədül Fəhul kitabında İşədül Fəhul kitabında El-İhkam kitabıdır və bu da məlum olduğu kimi İbn Həzmdən Əşşəvkənin sözüdür. İbn Həzm və Əşşəvkənin sözüdür. Daha sonra üçüncü bir e, Mötəzili alimin görüşünü qeyd edir, lakin bu ə, e, əhəmiyyət kəsb eləmir. Və daha sonra Şeyx Şəthri Əşşəvkani görüşü haqqında deyir ki, deyir ki, qassama Əşşəvkani əqvalul ulema fi hadhihi məsələ təqsiman axar mulaxasuhu el-cumhur qalu bi adam cavaz mutlaqa. Deyir ki, Əşşəvkani alimlərin görüşlərini bu məsələdə bir qədər fərqli bir, e, fərqli şəkildə bölüb qismlərə ayırıb və deyib ki, el-cumhur qalu bi adam cavaz mutlaqa. Əşşəvkani deyir ki, cumhur e, təqlidin mütləq şəkildə, yəni qeydsiz, şərtsiz caiz olmadığını deyirlər. Və qalə ba'dul həşəviyyə yəcibu təqlidu və yəhrumun nəzaru mutlaqa. Və bəzi həşəviyyə deyib, deyib ki, təqlid vacibdir və mütləq şəkildə düşünmək, e, götür-qoy eləmək, e, əqli dəlillər və yaxud da şəri dəlillərə əsaslanıb bir şeydən hökm çıxartmaq mütləq şəkildə qeydsiz, şərtsiz haramdır. Və üçüncü qrupda deyib ki, kətirun min ətbə'il əimmel arba alə ənəhu yecibu aləl əmi və yəhrumu aləl müstəhid. Və üçüncü qrupa deyib ki, dörd imamın, dörd imama tabi olanların tabi olanlardan çox alim deyib ki, əksəriyyət yox ha, deyir çox alim deyir ki, avama vacibdir. Avam yəni e, dediyimiz bayaqla izah elədiyimiz kimi müştəhid olmayanlara vacibdir. Müştəhidə isə haramdır. Qalə və Əşşəkanə bu görüş haqqında deyir ki, və həuləl muqallidun və həuləl muqallidun vəl ibrə innəmə hiyə bi qavlil müştəhidin. Və bu alimlər haqqında Əşşəkanə deyir ki, bu alimlər özləri də təqlid əhlidir. Muqalliddirlər. İbrət isə müştəhidlərin sözündədir. İbrət müştəhidlərin sözündədir. Yəni əsas müştəhidlərin sözünü gətirir. Lakin Əşşəfiri الشافعي ديركي وما ذكره الشوكاني يعارض كتب الأصول المعتمدة فهو غير مسلم إذ قد سبقه من حكى مذهب الجمهور واستدل له ونقله وبينه Şevkanın qeyd etdiyi, Şevkanın zikr elədiyi mötəməd usul kitablarındakına müxalifdir. Qarşı çıxır və qəbul olunmaz. Qəbul olunmur, rədd olunur. Çünki, səbəbi nədir? Çünki ə, ondan əvvəlkilər cümhurun məzhəbini nəql ediblər, yəni caiz olmasını nəql ediblər, onun üçün dəlil gətiriblər və bunu izah ediblər. Kəl-muavvələ aleyhi cəmhərəti kutubun usul və əsaslanılan, bu məsələ əsaslanılan usul kitablarının böyük əksəriyyətidir. Və daha sonra Əşəfəri e, Əşəfkənin e, belə təqsim eləməsinin, bu şəkildə qismə bölünməsidir izah edir, səbəbli gətirir. Lakin bu bizim mövzumuz deyildir. Və Əşşəfiri bunun üçün təqlidin caiz olması üçün Quran və sünnətdən dəlilləri zikr edir. Fəsəlu əhlə zikrə, fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Zikr əhlindən soruşun əgər bilmirsinizsə. Və bu ayədən alimlərin çıxardığı ki, bu ayə çox məşhurdur. Bu ayə çox məşhurdur. Alimlər usul kitabında təqlidin caiz olmasına dəlil gətirir ki, bu ayəni gətirirlər və daha bir çox ayələri gətirir. Söhbətimiz onda deyir ki, də, şəksiz, şübhəsiz ki, təqlid caizdir. Və biz inşallah digər ali, qarşıda alimlərin sözlərini zikr edəndə buradan aşkar şəkildə görünəcək təqlid caiz görülmüşdür. Təqlid caiz görülmüşdür. Lakin təqlidi haram edən İbn Həzm kimi alimlərin sözləri şahs sayılır. Alimlər ümumən təqlidi haram edənlərin sözlərini şahs sayırlar. Möhtəbər olan əhl-i sünnətdə odur ki, təqlid caizdir. Hətta dediyimiz kimi bir çox 10, 10 ondan daha çox alim icma nəql edib bu məsələdə. Lakin son dövrlərdə bəziləri bu barədə danışaraq çox banal, çox artıq adiləşmiş məsələləri təzdən qabardır, çıxardır və sanki təqlidin bu məsələdə furu məsələlərinin təqlidin haramlığını isbat etmək üçün onlara əsaslanır. Və bunlar bu barədə bəzi izahatlara ehtiyac vardır. Çoxumuz eşitmişik ki, bəs dörd imam bu məsələdə danışarkən, dörd məsəl imamı özləri təqlidi haram ediblər, qadağan ediblər. Özləri təqlidi qadağan ediblər. Və bu barədə İmam Əşşafinin və digərlərinin sözləri ki, İdə sahhal hədisi fəhvə məzhəbi sözünü, əgər hədis səhiqsə o mənim məzhəbimdir sözünü gətirirlər. Lakin problem ondadır ki, bu söz çox yanlış anlaşılır. Bu söz çox yanlış anlaşılır. Və elə başa düşürlər ki, bu hər kəsə aiddir. Elə başa düşür, elə düşünürlər ki, bu hər kəsə aiddir, lakin həqiqətdə bu söz elm əhlinə hədislərdən hökm çıxarmağı bacaran kəslərə yönəlib. Onlara nisbətdə deyilmiş bir sözdür. Və bu barədə inşallah izahat verəcək. Və bir çox alim, bir çox alim e, bunu gözəl şəkildə izah ediblər, bu barədə yazıblar. Onlardan Şafi alimləri, İmam Şafinin öz sözünü izah edənlərdən İbn Salah, İbn Salah, sonra İmam Ən-Nəvvi və ya Əs-Subki və digərləri izah ediblər. Və başa salırlar ki, bu söz alimlərə aiddir. Avamlara aid deyildir. Alimlər burada deyərkən ki, hədis hədis səhihdirsə, O mənim məsələmdir. Bu avam alimlər e, alimlərə aiddir, müştəhidlərə aiddir. Və İbn Salahın bu barədə gözəl sözü var. İnşallah müəssir olsa zikr edəcəyik. Müəssir olsa zikr edəcəyik. Və belə bir anlayışın səbəbləri vardır. Belə bir anlayışın səbəbləri vardır. Nə üçün? Çünki bir avam insan heç vaxt bilə bilməz ki, həmin imam hansı ki bu sözü deyib, səhih hədisi o bilir deyib, yoxsa bilmirdi. Yəni qarşısına çıxan səhih hədisi onun öz imanını bilirdi yoxsa yox. Çünki məlumdur ki, alimlər olurlar ki, səhih hədisdə hədisləri tərk ediblər. Alim olub ki, səhih hədis bilib, lakin onunla əməl etməyib. Ona görə bu məsələdə mütləq şəkildə demək ki, əgər qabağa səhih hədis çıxdı, onunla əməl etməlisən, bu xətadır. Bu xətadır. Bunun misallarını inşallah verəcək. Lakin Əvvəlcə e, burada alimlə cahilin arasındakı fərqi e, vurğulamaq lazımdır. Nə üçün? Çünki e, biz şübhəsiz ki, iman edirik ki, Allah Taala Qurani-Kərimdə ixtilaf edilən məsələlərdə, ixtilaf edilən məsələlərdə kitaba və sünnətə e, müraciət etməyi bizə əmr edir. Əgər bir şeydə ixtilaf etsəniz, onu Allaha və Rasuluna götürün. Və bu ayə şübhəsiz ki, haqqdır. Buna iman etmə iman etməyən köfr etmiş olar. Lakin burada iki məsələ var. Əgər bir şeydə ixtilaf etsəniz, bu bir. İkincisi isə Allaha və Rasuluna götürmək məsələsi. Birincisi ixtilaf etmək adamın işi deyildir. İxtilaf etmək, ixtilaflı məsələləri araşdırmaq elm əhlinin, müştəhidlərin işidir. İkincisi isə Allaha və Rasuluna götürmək əmri kitab və sünnətə götürmək əmridir. Sözsüz ki, kitab və sünnətə götürməyi, hə, ixtilaflı məsələni kitab və sünnətə götürməyi kitab və sünnəti bilən kəslərə şamil ola bilər. Ona görə biz kitab və sünnəti bilməyən kəslərə necə əmr edə bilərik ki, ixtilaflı məsələdə məsələni kitab və sünnətə götürsün? Bu fasil bir şeydir. Bilməyən kəsə bilmədiyi şeyi əmr etmək nə Allahın şəriətinə layiqdir, nə də ağıllı insanın ağlına layiqdir. Və elə başa düşməsinlər ki, kitab və sünnət sadəcə olaraq bu günləri bəziləri tərəfindən e, Quranın tərcümə edilmiş halı və yaxud da hədislərin tərcümə edilmiş halıdır. Ki, avam istədiyi vaxtı açıb oxuyub orada hökm çıxarda bilər və yaxud da açıb oxuyub onlardan hər hansı bir şeyi götürüb öz anladığı şəkildə onlara əsaslana bilər. Və kitab bildiyimiz ki, kitab sadəcə olaraq e, müəyyən sayda ayələrin e, ayələrdən ibarət bir kitab deyildir. Kitab Qurani-Kərim içində nəsx olunmuş ayələr vardır. Hökmü və tilavəti nəsx olunmuş ayələr vardır. Qurani-Kərimin içərisində ümum ümumi olan ayələr vardır və onları xüsusiləşdirən ayələr vardır. Var ümumi, var da müxəssəs ayələr. Var mutlaq, var müqayyət. Var mücməl, var mübəyyən. Quranın irabına görə fərqli hökmlər çıxan ayələr vardır. Bir irabdan fərqli hökmlər çıxır. Quranın qiraətləri və digər məsələlər Quran ümumilikdə deyilikdə bu elmlərin hamısını bilməkdir. Ərəb dili və s. Ona görə bunları bilməyən bir insan necə Qurana müraciət edə bilər? Necə Qurana məsələni Qurana götürə bilər? Və sünnə sünnəyə gəldikdə sünnə daha qəlizdir. Qurandan hələ əsbab-ı nuzulu demədik biz. Eləcə də sünnətdə də bu vardır. Sünnətdə də ümumi var, müxəssəs var. Sünnətdə də var. Mutlaq, müqayyət, mücməl, mübəyyən. Bunlar hamısı sünnətdə də vardır. Sünnətdə də səhihi və zəifi var. Sünnətin hətta hədislərin müşkili var, sözlərin mənası var. Sünnətdəki, sünnətlə bağlı elmlər o qədərdir ki, çox nadir alimlər bu elmlərin hamısını ehtiva edib, bu elmlərin hamısını yiyələnə bilib. Hələ biz avamdan danışmağa heç ehtiyac yoxdur bu, bu nöqtə çox önəmlidir və çox yaxşı anlaşılmalıdır. Biz ona görə deyirik ki, Allah Taala bilməyənlərə müraciətdə deyib ki, bilmədikdə zikr əhlindən soruşun. Bu ayə avama aiddir. Bilməyənlərə bu ayə aiddir. Lakin ixtilaf etdiyimiz zamanda Qurana və sünnəyə götürmək əmri isə ixtilaf əhlinə aiddir. O kəslər ki, ixtilafın haqqını verirlər. Bunlar da müştəhidlərdir sözsüz ki. Və buna misallar vermək olar. Və bəziləri e, bəziləri təqlid haqqında danışarkən deyir ki, təqlid caizdir, lakin o vaxta qədər ki, səhih hədis gəl gəlsin. Deyir ki, təqlid edə bilərsən, lakin səhih hədis gəlindən sonra səhih hədislə əməl etməlisən. Heç şübhəsiz ki, əlbəttə ki, səhih hədislə əməl etmək vacibdir. Lakin ağlı başında olan insan bir sual verə bilər özünə. Tutaq ki, bir adi bir insan ya Maliki məzhəbini təqlid edir, ya Abu Hənifəni təqlid edir, ya İmam Əhmədi təqlid edir, ya da İmam Əşşafini təqlid edir. Bu dörd məzhəbdən birini təqlid edir. Və deyirlər ki, bəs əgər o məzhəbinə, məzhəbdən birini təqlid edənə gətirir desək ki, bu barədə səhih bir hədis vardır Lakin sən nə üçün müstəhiyyə hədislə əməl etmirsən? Əgər o desə ki, yox, mən öz imamının məzhəbinə tabi oluram, o belə çıxır ki, səhiyyə hədisi rədd etmiş olur və öz imamını Peyğəmbərdən üstün tutmuş olur. Haşa, bu necə anlayışdır? İlk öncə, avam insan hədisin səhi və zəif olmasını hardan biləcək? İkincisi, Səhih hədislə əməl etməyin şərtləri vardır. Çünki məlumdur ki, alimlər çox hallarda, bir çox hallarda səhih hədisi tərk ediblər. Və alimlər ona görə də deyirlər ki, səhih hədisli əməllərdən bir şərtlərindən biri də ki, ən la yakuna muaridun racihun anha. Səhih hədisə səhih hədisə qarşı olan bir racih, daha racih bir səbəb olmamalıdır. Və bu çox, bir çox şeylər ola bilər. Bu bir çox şey ola bilər. Yəni, ola bilər ki, hədis nəsx olunub. Və bu muarid, bu muaridlərdən eləsi var ki, alimlər bunun üzərində ittifak ediblər. Elləri var ki, alimlər bunun üzərində razılaşıblar, yalnız lakin detallarında ixtilaf ediblər. Elləri də var ki, alimlər ümumən bu məsələlərdə, bu muariddə ixtilaf ediblər. Və bunları inşallah bəzi misallar verərək izah etməyə çalışacaq. Hədis ola bilər ki, hədis nəsx olunmuş olsun. Açıq aydın Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem digər sözü ilə nəsx olunmuş olsun. Və bu hədis sözsüz ki, digər hədis müarid olduğu üçün və racih olduğu üçün bu hədis, səhih hədis tərk olunur. Bu, ittifak alimlərin arasında ittifaklı bir məsələdir. Bu nəsx olunmuş hədislərə aiddir. Ona görə bir hədisi avam ə, e, hədisi sadəcə o səhihliyi kifayət etmir. Səh hədisin nəsx olmadığını da bilməsi lazımdır. Mənsux olma olmadığını da bilməsi lazımdır. İkincisi isə bu hədislə imamlardan hər hansı bir imamın əməl etməsi şərtdir. Əgər bir hədis səhih olsa, lakin alimlər ümumən hamısı tərk edibsə bu hədisi, əməl etməyiblərsə bu hədisi, o zaman o hədislə sözsüz ki, əməl etmək olmaz. Yəni, avam sadəcə o deyəməz ki, bu hədis səhiddir və mən bununla əməl edib götürürəm, əməl edirəm. Bu, avamın yanlış anlayışından, yəni bunu bu şəkildə anlayan sözsüz ki, məsələni yanlış anlamışdır. Və bu, bu da alimlərin üzərində ittifaq elədiyi bir müariddir. Alimlər bunun üzərində ittifaq ediblər. Və bunun misalını göstərə bilərik ki, misal üçün, Tirmizdə və bir çox qaynaqlarda gəlir ki, "İzə şəribəl xamra fəcliduhu fə in adə fir-rabiyə fəqtuluhu." Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm hədisidir və səhihdir. Şək yoxdur bunun sihhətində. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər içki içərsə, onu cəld edin. Əgər 4-cü dəfə içərsə, onu öldürün. Hədis səhihdir. Lakin Ət-Tirmizi deyir ki, hədisi gətirdikdən sonra deyir ki, bəs alimlər e, ittifaq ilə yəni bunu bununla əməl etməyiblər. Hədis səhih olsa da alimlər bununla əməl etməyiblər. Çünki digər hədisdə gəlir yəni ki, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm yanına gətirdilər, lakin cəld eləmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu şallaqlamır, onu çubuqlamır. Və Ənəvi də bunu təsdiqləyir ki, bəli, bu hədislə alimlər əməl etməyiblər. Yəni hədisin səhih olması sadəcə olaraq kifayət etmir. Və burada deməli muarid, racih səhih hədisi tərk etməyə məcbur edən müarid, racih odur ki, alimlər bununla əməl etməyiblər. Və bu çox güclüdür və alimlər heç kəs ixtilaf etməyib ki, bu müaridə görə səhih hədis tərk olunur. Lakin çox təəssüf ki, bizim zamanında müasir dövrümüzdə bəzi şeyxlər hətta bu hədisi qabardıblar, bəzi şeyxlər bu hədislə əməl etməyib, əməl də ediblər. Sonra digər məsələlər var, digər müarib var ki, bun, bunlarda ixtilaf edilib. Hər bir alim bununla razılaşmır. Misal üçün, İmam Malik Mədinə əhlinin əməlinə zidd olan hədislərlə əməl etməzdi. Mədinə əhlinin əməlinə zidd olan hədislərlə əməl etməzdi. Hədis səhih olsa da, sənəd baxımından səhih olsa da, Mədinə əhlinin əməlinə müxalif olduğu üçün İmam Malik o hədisi tərk edərdi. Və bunun üçün misallardan bir çox sünnə kitabının hətta e, İmam Əl-Buxarinin də rəvayət elədiyi hədisdə ki, e, Əl-beyyəni bil-xiyar mə ləm yətəfərrəqə Alış-veriş edən, yəni satan və alan ixtiyar sahibidir ta ki, ayrılmayana qədər, bir-birindən ayrılmayana qədər. Və bu hədisə görə, əgər kimsə bir malı satarsa, və o da alarsa, yəni razılaşarlarsa, bir malın üzərində razılaşarlarsa, ayrılmayana qədər fikirlərindən dönə bilərlər. Yəni alan malın fikrindən dönə bilər və geri qaytara bilər. E, pulunu geri qaytara bilər, malı qaytara bilər. Və bu hədisin hökmü budur. Yəni ayrılmayana qədər qaytara bilirlər. Lakin İmam Malik bununla əməl etmir. Baxmayaraq ki, İmam Malik özü bu hədisi Əl-Muvatta kitabında rəvayət edir. Baxmayaraq ki, özü Əl-Muvatta kitabında rəvayət edir və sahih sayır. Bununla özü əməl etməmişdir. Çünki İmam Malik deyir ki, bəs bizdə bunun deyir bir həddi, bilinən həddi yoxdur və əməl ə, bununla əməl edilmir. Mədinə əhlindən kiminsə bununla əməl etdiyini görmür. İmam Malikə görə əksinə razılaşma varsa artıq satılıbsa, lazım olan sözlər artıq deyilibsə, artıq ixtiyar haqqı yoxdur. İxtiyar artıq aradan ixtiyar haqqı aradan qalxıb. Yəni malı e, alan onu geri qaytara bilməz. Və bu İmam Malikin məsələdir. Hətta bir, birisi İmam Malikdən soruşur ki, ə, e, sən nə üçün bu hədisi Muvatta'da rəvayət etmisən, lakin onu əməl etməmsən? İmam Malik deyir ki, ona görə ki, o sənin kimi cahillər bilsinlər ki, mən bu hədisdən xəbərim var idi. Yəni, bu bir daha bir də onu göstərir ki, yanlış anlayışdan da biri budur ki, Bəzən görürsən deyirlər ki, bəs səhih hədis var bu məsələdə, filan alim bunu əməl eləmir. Deyirlər çünki səhih hədis ona çatmır. Çox vaxt belə bir zən xətadır. Alimlər biz bunu inkar eləmirik ki, səhih hədis ola bilər ki, alimə çatmasın. Lakin bu həmişə mövcud olan səbəb bu deyildir. Əksinə İmam Əhməd, İmam Əşşafi demək olar ki, səhih hədis yoxdur. İndiki bizim bildiyimiz səhih hədis elə bir səhih hədis yoxdur ki, bundan xəbəri olmasın. Əksinə İmam Əhmədin bildiyi elə bir hədis var ki, elə hədislər var ki, bizim zamanımıza gəl çatmır. Çünki çox görərik ki, biz orta əsrləmə alimləri deyirlər ki, filan-filan rəvayət və bunu deyirlər ki, İmam Əhməd müsnəddə rəvayət edir, lakin biz indiki zamanda çap olunmuş müsnəddə bu hədisləri tapa bilmirik. Və yaxud da digər kitabları olsun. Və Şeyx Salih Ali Şeyx özü deyir ki, belə halda deyir, olmaz deyir inkərləmək ki, müsnəddə bu hədis yoxdur. Deyir, ola bilsin ki, var idi, lakin indi bizim nüsxələrdə gəlib çatmır bu hədis. İstənilən halda bir çox misal vermək olar ki, imam hədisin səhih olduğunu bilib, lakin onunla əməl etmir, tərk edib. İmam Malikin üsuluna görə Mədinə əhlinin əməli mütəvatir səviyyəsindədir və mütəvatir usul elindən bildiyi kimi qəti bir elm ifadə edir. Lakin əhəd hədis cümhurun görüşünə görə zənni elm ifadə edir. Əhəd hədis zənni bir elm ifadə edir. Və bu baxımdan İmam Malik ikisi arasında təarud olanda, ikisi arasında e, ziddiyyət olduqda təbii ki, Mədinə əhlinin əməlinə üstünlük verərdi. Və bu İmam Malikin üsuludur və Maliklər də ümumən qədimdən və indiki dövrdə də bu üsula əsasən əməl edirlər. Və bir avam əgər Malikidirsə, Maliki məzhəbinə tabi olursa, o sözsüz ki, Maliki məzhəbinin üsulunu daha üstün saydığı üçün ona tabi olur. Və ona gəlib demək ki, bax, İmam Malik bu səhih hədisi tərk edib, məhz elə bu hədisi deyək, İmam Malik tərk edib, əməl etməyib, sən bununla gərək əməl eləyəsən, bu zülümdür. Bu gərək ümumiyyətlə məhzəbi sən batil eləyəsən, əslən məhzəbi batil eləməyin lazımdır ki, ona həmin səhih hədislə əməl etməyə vacib görəsən. Yəni, birinci növbədə ispat etməyə lazımdır ki, İmam Əhməd, İmam Malikin izlədiyi bu qayda, usul qaydası xətadır. Və əgər sən özün avamsansa, sən necə isbat edə bilərsən ki, hər hansı bir imamın qoyduğu, inandığı, etiqad etdiyi üsul qaydası batildir? Ona görə belə bir halda hər hansı bir malikinin bu səhih hədislə əməl etməməsini qınamaq düzgün deyildir. Əksinə özü bu, bu özü bir zülmdür. Və ya da digər bir misal verək. İmam Əş-Şafi rahimehullah Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm gələn səhih hədis əl-əftarəl e-, hacimə vəl məhcum hicamə edən və eh, hicamə edən və etdirən pozulmuşdur orucu. Orucu pozulmuşdur. Bu hədis səhihdir. Şək yoxdur bu hədisdə. Lakin İmam Əşşafi bunu hədisi bilərək tərk edib bu hədisi. Və tərk etməsinin səbəbi odur ki, İmam Əhməd etiqad edib inanır ki, bu hədis mənsuxdur. İnanır ki, bu hədis mənsuxdur. Çünki digər hədisdə gəlir ki, digər İbn Abbasın digər rəvayətində gəlir ki, gəlir ki, Hicəmə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və huvə sayim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicəmə etdi və o oruçlu idi. Və digər hədisdə də gəlir ki, e, Əbu Said Əl-Xudrun səhv etməmsə hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oruclu hicəmədə rüxsət verdi. Və İmam Əşrəf bu dəllərə əsasən, bu dəllərə əsasən o səhih hədisin mənsux olduğuna etiqad edir. Lakin digər imamlar İshaq bin Rahavayh, İmam Əhməd və hədis əhlindən bir çox kəs bu məhzəbi götürməyiblər. Onlar deyirlər, xeyr hədis səhihdir, sabitdir, mühkəmdir deyiblər. Nəsx olmayıb. Və avam birisinə, Şafi məhzəbinə gedən avam birisinə bir həmbəli alim gəlib desə ki, buyur, səhih hədisdir bu. Sən yerə bu səhih hədislə əməl edəsən, ona qarşı zülm olar bu. Çünki onun imamı o hədisdən xəbərdar idi, lakin o hədisin mənsuq olduğuna etiqad edirdi. Və yaxud da əksinə, bir şafi alimi gəlib həmbəli məsəlini təqid edən desə ki, sənin bu tabi olduğun hədis mənsuxdur, buyur, digər rəvayətdə var ki, bu hədis e, nəsx olunub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ruxsat verib, yenə bu Ümmə Həmbəli cahilə zülm etmiş olarsınız. Çünki onun imamı Əhməd o həmin Əl-Buxarıda keçən o rəvayətin xəti olduğuna etiqad edir. İmam Əhməd də hədis elmində cəlallı hədis elmindəki elmində sözü ki, heç şək eləməz. Bir imam idi. Və bunun üçün daha çox misallar vermək olar. Bir hənəfinin yanına getsəniz, hənəfiyə desəniz ki, adətən hənəfilərdə daha çox səhv tutulan məsələlərdən kimə dindirsən deyəcəklər ki, və sənəflərlə namazda əllərini qaldırmırlar. Və bir çox məsələlər var ki, şablon məsələlərdir ki, hənəfləri ona görə qınayırlar. Lakin çoxları e, nə üçün, hardan məxrəcini bilmirlər, nə üçün hənəflər bu görüşdə və yaxud da digər görüşdədirlər. Və çox zaman elə təsəvvür edirlər ki, bu məsələdə arasındakı ixtilaf sadəcə olaraq hədisin səhih və yaxud da zəif olmasındandır. Filan hədis səhihdirsə, deməli bu doğru görüşdür, filan hədis zəifdirsə, bu görüş batildir. Bu cür yanaşma tərzi məsələlərdən xəbəri olmayan avamın cahili yanaşma tərzidir. Misal üçün Hənəflərdə irad tuturlar ki, Hənəflər nə üçün namazda əllərini qaldırmırlar? İmam Əbu Hənifə Abdullah ibn Məsudun, yəni İmam Əbu Hənifə özü Küfədə yaşadığı üçün Küfədən yəni sahabələrdən rəvayətlərə daha çox əsaslanır Və Abdullah ibn Məsudun barədə gələn hədisində ki, Abdullah Məsud rəvayət etmir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ihram təkbirindən başqa halda tə təkbirədə əllərini qaldırmışdır. Və İmam Əbu Hanifə buna əsaslanır. İmam Əbu Hanifə buna əsaslanır. Lakin cümhur əllərini qaldırır və İbn Ömərdən və digər səhabələrdən gələn hədisləri gətirib göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazda əllərini qaldırır və Buxari nə dediyi kimi bilənin bildiyi, bilməyənin cahilinə qarşı dəlildir. Lakin Əbu Hanifanın usulunda qaydaya əsasən la yuqbalu hadisu ahad fi məsaili ammat biha al-balwa. Bu qaydaya əsasən İmam Əbu Hənifə deyir ki, o məsələlərdə ki, geniş yayılıb, insanlar arasında geniş yayılıb. Yəni elə bir məsələ deyil ki, nadirdir və yaxud da orada, burada baş verən. Amma hamının qarşısında baş verən şey namazdır, azandır, bu kimi elə hallarda tək hədi, yəni rəvayət edən tək e, tək bir bir kəsin rəvayət etdiyi hədis, yəni mütəvatır dərəcəsi çatmayan hədis qəbul olunmur. Bu İmam Əbu Hanifənin üsuludur. Hənəfilər bunu üsul kitablarında zikr ediblər. O zaman avama isbat etmək lazımdır ki, sənin imamının üsulu batil olub. Və bunu kim isbat edəcək? Digər bir avam isbat edəcək, yoxsa bir alim bunu edəcək? Və sözsüz ki, bu usul məsələlərində alimlər öz arasında ixtilaf ediblər və ixtilaf hələ də davam edir. İxtilaf hələ də bu günə qədər də davam edir. Və yaxud da deyirlər ki, hənəfilər e, vəlisiz nikahı səhih sahillər və bunu buna görə hənəfləri təyin edirlər. Lakin vaxtında hənəflərin məsələbinə görsə, hənəflər bunu havadan deməyiblər. Onların da üzərində əsaslandıqları, səhih saydıqları usul qaydalarına görə bu görüş onlarda səhihdir. Cümhur hədis gətirir ki, Əyyümə imraətin nəkəhət bi qayri idni valiyyihə fənikəxuhə batilun, fənikəxuhə batilun, fənikəxuhə batil. Bu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür ki, hansı qadın vəlisinin izni olmadan nikah edərsə, evlənərsə, onun nikahı batildir, onun nikahı batildir, onun nikahı batildir. Üç dəfə təkrarlayır Allahın elçisi sallallahu əleyhi və hənəflər sözsüz ki, bu hədislə əməl etməyiblər, bir çox səbəbdən əməl etməyiblər. Ya bu hədisi təbil ediblər, ya deyiblər hədis zəifdir və bunu etməklərinə səbəb olub. Çünki hələflərdəki qaydaya əsasən, əgər Quranda bir şey ümumi şəkildə isbat olunursa, əhəd hədis o ümumi mənanı xüsusiləşdirə bilməzsən. Çünki hələflərdə xüsusiləşdirmə də nəsxin bir növüdür. Və biz də bilirik ki, nəsxin hədədisin Quranı ayəsini nəsx etməsini edib edə bilməyəcəyini alimlər ixtilaf ediblər. Və hələflər deyirlər ki, Allah Taala deyir ki: "Fəin tallaqaha fəla tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu." Bəqərə surəsindəki ayədə Allah Taala deyir ki, əgər kişi arvadını, yəni boşayarsa, qadını boşayarsa, ona ondan sonra halal olmaz ta ki qadın, qadın başqa kişiyə ərə getsin, nikah etsin. Və bundan 2 aya sonra da Allah Taala deyir ki: "Və izə tallaqtumun nisaa fəbələğnə əcələhunna fələ ta'duluhunna" en yenkihne ezvâcehunne idə taradəv beynəhum bil ma'ruf. Və əgər deyir ki, Allah təala deyir ki, siz qadınları boşasanız və onlar iddət müddətini bitirsələr, çatdırsalar, mane olmayın ki, onlar e, öz ərlərinə təzdə, yəni evlənmək evlənsinlər. Mane olmayın. Yəni bu əmr bəlilərə aiddir ki, mane olmayın əgər öz aralarında bir yaxşılığa razılaşarsa, məruf üzərinə razılaşarsa, razılaşsalar. Və sözsüz ki, bu iki ayədə hənəflər deyirlər ki, burada evlənmək haqqı qadına verilmişdir. Allah da deyir ki, hətta tənkihə zəvcən qayrəhu və yaxud da ən yənkihnə əzvəcəhunnə Yəni, qadınlara müraciətdə edilmişdir və deyirlər ki, bu haqq qadına verildiyi üçün digər hədislər bunun mənasını xüsusiləşdirə bilməzlər. Onların üsulunda bu caiz deyilir. Məsələ sadəcə olaraq hədisin səhih və yaxud da zəif olması deyildir. Yəni bunu anlamaq çox vacib bir şeydir. Avam birisi hər hansı bir məzhəbi, hər, İmam Əbu Hanifənin elmdə daha üstün sayırsa, sözsüz ki, onun üsulunu qəbul edəcək. Bu, o üsuluna görə də əhkəmları itaət edəcək, tabi olacaq, təqlid edəcək. Bir digəri İmam Əhmədin üsulunu üstün sayablar və yaxud da digəri İmam Əşrafın üstün sayablar. Elminə görə, təqvasına görə hər hansı bir səbəbdən. E, bu bəzi misallar idi ki, məsələni izah etməkdən ötürü. Avam birisi ümumiyyətlə hədis gətirdikdə, səhih hədis gətirdikdə o səhih hədisin həqiqətən səhih olduğunu, o hədisdə bir illətin olub olmadığını, o hədisə müxalif, muarif olub olmadığını hardan bilsin? Axı biz dedik ki, bu avamdır. Biz dedik ki, avamdır. Ona görə belə bir halda avama tənqid eləmək ki, avam Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini tərk edib öz imamına təqlid edir və yaxud da başqa sözlə haşa deyirlər ki, imamını peyğəmbərdən üstün sayır. Əstəğfurullah, heç bir müsəlman belə bir etiqadda ola bilməz. Lakin o səhih hədisini o zənn edir, güman edir. Yəni daha qalibu zənn var onda ki, onun imamı bu hədisi bilirdi, lakin hər hansı bir səbəbə görə hədisi tərk edir, əməl etmir hədislə. Və biz dedik ki, hədisi tərk edib əməl etməmək mütləq şəkildə bir bir eyb deyildir. Çünki imamlar müəyyən səbəbə görə tərk ediblər və tərk etdiklərinə görə də ona heç kəs, onlara heç kəs qınamayın. Çünki ictihad əhli olurlar və onlarda hər hansı bir səbəb daha güclü olub, daha ağır gəlib ki, o səbəbə görə həmin hədisi tərk edirlər. Və axtaran üçün bu məsələləri bilən üçün bunun misalları da çox genişdir. Və çox təəssüf ki, bu məsələ haqqında danışanlar belə şeylərdən, belə şeyləri zikr etməzlər. Lakin ümumən insanların xoşuna gələn ümumi geniş, pafoslu, şablon sözlərdən istifadə etməyi xoşlayırlar. Onlara qulaq asan insanlar da elə zənn edirlər ki, qarşısındakı usul kitablarından və yaxud da hədis kitablarından, fiqh kitablarından o qədər xəbərdardır ki, bunları belə səlislik də bizə gətirir. Amma həqiqətə baxışan həmin insan usul kitablarından da cahildir, fiqh kitablarından da cahildir. Çünki usul kitablarını oxuyan istənilən bir kəs, qəsdim burada usul fiqh kitabıdır. Oxuyan istənilən bir kəs adətən həmin kitabların axırında təqlid və ictihad babı var. Açıb oranı oxuya bilsəydi, görərdi ki, alimlər ittifaq ilə bəziləri şaz olmaq, şaz olanlar istisna olmaqla alimlər ittifaq ilə təqdin caiz olduğunu deyiblər furu, furu məsələlərində. Furu məsələlərində bu alimlər təqlidin ittifaq ilə caiz olduğunu deyiblər. Hətta vacib olduğu deyilib. Və sözsüz ki, təqlid vacibdir belə halda. Üstəlik, Bu qardaşlarımız deyirlər ki, hər hansı bir məzhəbi, hər hansı bir məzhəbi hər bir şeydə təqlid etmək haramdır, bidətdir. Heç kəs buna caiz deməyib. Bu yalandır, bu söhbət yalandır. Bu məsələdə xəbəri olmayanın deyəcəyi bir sözdür. Cəhalətdən bu qaynaqlanır. Məsələləri yaxşı araşdıran bilir ki, bu söz batildir usul fiqh elmini araşdıran bilir ki, bu söz batildir. Heç kəs belə bir şey deməyib. Yenə deyirəm, bəzi şaz olanlar istisna olmaqla, şaz görüşə sahib olanlar istisna olmaqla. Ümumən 4 məzhəb alimləri ittifaq ediblər ki, ittifaq ediblər ki, hər hansı bir məzhəbi götürüb hər bir görüşdə ona təqlid etmək caizdir. Lakin mən başa düşürəm ki, bunlar nə üçün belə yanlış bir nəticəyə gəldilər. Və inşallah Allah müəssər etsə onu izah eləyirəm indi bu dəqiqə. Ümmə, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, müəyyən bir məsəbə iltizam etmək, müəyyən bir məsəbə hər bir şeydə, hər bir görüşdə tabi olmaq, izləmək haqqında alimlərdə əsasən iki görüş vardır. Birinci görüş odur ki, avama vacibdir ki, hər hansı bir məsəbi götürüb onu təqlid etsin. Birinci görüş budur ki, avama vacibdir hər hansı bir məsələdə onunla götürüb əməl etsin. Hər bir görüşdə çıxmasın ondan kənara. Və bu əvvəlki alimlərindən, əvvəlki alimlərdən, şafilərdən əsasən İlki Əl-Harrasi, İlki Əl-Harrasi, Əbul-Məal Əl-Cüveyni Əl-Qahvəl və daha sonra sonradan Şeyx Cəlalüddin Əl-Məhəlli, İbn Həcər Əl-Heytəmi, İbn Subki və digərlərinin görüşüdür ki, onlar deyirlər ki, avam insan müəyyən bir məsəbi götürüb ona hər bir şeydə tabi olmalıdır. Və burada bir qeyd, qeyd etmək lazımdır ki, bəzisi bunu qabardı deyir ki, haşa elə bil ki, burada həmin məzhəb səmada enən bir dindir. Sanki həmin məsləbin imamı göndərmiş bir rəsuldur. Allahül müstəan. Heç bir ağlı başında, yəni im, qəlbində iman olan heç bir müsəlman belə bir sözü, bir şeyə etiqad etməz. Qaldı ki, alim. O alimlər ki, vacib görüblər hər bir məsələdə avamın bir məsləbə tabi olması, itaət etməsini vacib görüblər Onlar bunu ona görə vacib görməyiblər ki, onlar həmin məsləbin hər görüşündə haqq olduğuna, mütləq şəkildə haqq olduğuna etiqad edirlər. Xeyr. Lakin onlar həmin məsləbin tabi olmaqda məsləhət olduğunu görüblər. Yəni bu görüşü, bu, bunu vacib etməklə avama, avam üçün məsləhətin olduğunu gördükləri üçün və məsləb, məsləhətin şiddətinə görə bu, bunu vacib biliblər. Əks halda isə bunun fəsada götürəcəyini bildikləri üçün fəsada götürəcəyini düşündükləri üçün bir məs məsəbə tabi olmağı vacib görürlər. Və fəsad nədə ola bilər? Fəsad onda ola bilər ki, avam məzhəbin nə üzərində durduğu usul qaydalarını bilmədən bir-birinə zidd olan iki usul qaydanı birləşdirə bilər. Bir məsələ, bir məzhəbdən bir görüşü götürə bilər, digər məsələdən elə bir görüşü götürə bilər ki, bu iki görüş bir-birlərindən əlaqəsi zahirdə görünməsə də, lakin əsaslandığın usul qaydaları bir-birinə zidd ola bilər. Yəni ola bilər ki, bir hələflərdə bu görüş ona əsaslana ona əsasən götürülür ki, onlar Əhəd hədislə Quranın ümumilini xüsusiləşdirmədikləri üçün bu görüşdə olublar. Digər məsələbdəki məsəl isə əksinə Əhəd hədislə Quranın ümumilini xüsusiləşdirib o görüşü götürüblər. Baxmayaraq ki, görüş iki ayrı məsələdən olsa da, üsul qaydaları bir-birinə zidd olduğu üçün alimlər bunu fasid bir hal kimi qəbul edirlər. Yoxsa onlar qətiyyən məzhəbin hər bir məsələdə ümumən bir ilahi din kimi səhih olduğunu ehtiqat ediləmirlər. Haşa, onlara belə bir şeyi yaraşdırmaq da olmaz. Və bu saydığım alimlər özləri əvvəlki dövrün alimləridir. 5-ci əsrin, 6-cı əsrin alimləridir. Həmbəllərdən e, İbn Həmdən Əl-Fəqih İbn Həmdən bu görüşdə olub və digərlərini misal, misal kimi göstərmək olar. Və ikinci görüş bu məsələdə odur ki, vacib deyildir. Və bu cümhurul uləmanın, yəni alimlərin əksəriyyətinin görüşüdür ki, avama hər hansı bir məzhəbi götürüb onunla getmək vacib deyildir. Çünki onlar deyirlər ki, lə məzhəbə lil-əmi. Avamın məzhəbi olmaz. Və onlar deyirlər ki, məzhəb, usul və onun üzərində qurulan furu məsələlərdən ibarətdir. Orada tərcih, təxric, bu kimi qaydalar var. Ümumən məzhəb dedikdə bu anlaşılır və avam cahil olduğu üçün onun məzhəbi olması mümkün deyildir. Məzhəb alimi alimə aid ola bilər. Alim məzhəbin nə olduğunu daha yaxşı bilir. Yəni bir insan desə ki, mən Həmbəliyəm və yaxud da Şafiiyəm, bu adda deməklə deyildir. Çünki həmbəli o kəsə deyərlər ki, həmbəli fikrini, həmbəli məsəbini bilir, ona görə deyilə həmbəlidir. Və cümhurun görüşünə görə vacib deyildir. Lakin heç kəs deməyib ki, bu caiz də deyildir. Və İbn Teymiyyənin, İbn Qayyimin sözləri var ki, orada deyirlər ki, vacib etmək, vacib etmək, yəni hər bir məsələdə bir məsələbə tabi olmağı vacib etmək çox batıl bir görüşdür bidətdir, sonradan çıxmış bir şeydir və İbn Teymiyyə bəli bunu deyir. İnşallah qarşıda oxuyacağı. Lakin o bir məhər bir məsələdə məhsəbə tabe olmağı yox, bunu vacib görən görüşü batil sayır, bidət sayır. Məhsəbin özünə tabe olmağın haram olduğunu demir. Hər bir məsələdə məhsəbə tabe olmağın haram olduğunu demir. Lakin bunu vacib görənlərin görüşünün batil olduğunu, bidət olduğunu deyir. Bu ikisini səhv salaraq bəziləri məsələnin yaxşı anlamayanlar bu ikisini səhv salaraq elə zənn ediblər ki, ümumən məzhəbin hər bir görüşündə bir məzhəbi təqlid etmək haramdır, bidətdir. Xeyr, belə bir şey yanlışdır. Çünki biz dedik ki, təqlid əslən caizdir. Əslən caizdirsə təqlid hər hansı bir alimi götürüb bilmədiyin üçün hər hansı bir müştəhidi götürüb onu hər bir məsələdə təqlid edə bilərsən. Heç bir alim demir ki, mütləq birdən çox muftidən soruşmaq lazımdır fətva. Belə bir vaciblik yoxdur. Belə bir söz gəlməyib, belə bir alimlərdən bir şey gəlməyib. Alimlərdən fərqli görüşlər gəlir. Bəzi alimlər deyir ki, axtarmalısan, çalışmalısan, hansı daha ə, e, əkzəlli, daha elmlidir, ondan soruşmalısan. Bu kimi görüşlər gəlir, lakin heç günə gəlmir ki, olmaz ki, hər bir məsələni bir müftidən soruşasan. Belə bir söz gəlməyib. Və biz bilirik ki, əsli qayda olaraq təqdim etmək caizdir və e, caizdir ki, avam hər hansı bir müftidən soruşub ondan e, fətva alsın, o fətvə ilə əməl etsin. Və heç etdim ki, olmaz hər bir görüşdə ondan, onun fətvasını təqdim etsin. Belə bir söz gəlməyib. İnşallah qarşıda bunun e, misallarla verib izah edəcəyik. Yəni, alimlərin sözlərini izah edəcəyik. Yəni, bu məsələdə çox böyük bir xəta edilir, ona diqqət çəkmək istədik. Bu məsələ çox böyük xəta edilir. Və bu mütləq bir şeydir. Nə üçün? Çünki e, dörd məhzəbdən hər hansı birini götürüb o alimlər ki, deyiblər ki, vacibdir. Onlar özləri də ixtilaf ediblər. Onlar özləri də bu məsələdə ediblər. Onlar deyiblər ki, bu məsələnin özündə də iki görüş var. Deyiblər ki, həmin adama caizdirmi həmin iltizam etdiyi, yəni davamlı tabi olduğu, təqlid etdiyi məsələyi tərk etmək hər hansı bir məsələdə caizdirmi, yoxsa caiz deyilmi? Və yenə də o alimlərin əksəriyyəti deyiblər ki, caizdir tərk etmək və bir qism deyib ki, caiz deyildir. Bir qism deyib ki, caiz deyildir. Və yenə də üçüncü bir görüş də odur ki, əgər hər hansı bir məsələdə artıq əməl edirsə, onda tərk etmək olmaz. Lakin əməl etmədi, yəni hələ əməl etmədiyi bir məsələ qabağına çıxarsa və öz məsəbindəki görüşlə, görüş ona sıxıntılı gəlsə, ağır gələrsə, o zaman digər bir məsələnin görüşünü götürə bilər. Və e, alimlər e, sözsüz ki, bu məhzəbi, hər hansı bir müəyyən məhzəbi tabi olmağa vacib görənlərin öz arasındakı ixtilafıdır. Lakin bu görüş ki, var məhzəblərə, hər müəyyən bir məhzəbə tabi olmağın, müəyyən bir məhzəbə tabi olmağın vacib olduğunu deyən alimlər, burada nəzərdə tutduqları məsləhət bizim indiki dövrümüzdə özünü ən qabaq şəkildə göstərir. Çünki bizim indiki dövrümüzdə artıq müsəlmanları istədikləri görüşünə əməl edərkən görmək olar. Artıq o qədər zamanımızda şaz görüşlər çıxıb ki, müsəlmanları görərsən ki, o görüşləri tabullar izləyirlər və e, sözün həqiqi mənasında əvvəlki təqliddən də daha pis şəkildədir 12 dövrdə. Əvvəlki təqliddən daha pis şəkildədir. Ona görə əvvəlki dövrə baxdıqda biz əvvəlki dövrə baxdıqda Görəcəyik ki, əvvəlki dövrdə bu məsələlərdə müftilər var idi və fətva verildi. İndiki dövrdə isə belə bir şeydə məhdudiyyət var, kasıblıq var, yoxsulluq olduğu üçün hər hansı müəyyən bir məsələ tabe olmanın əhəmiyyəti daha aydın şəkildə görünür. Və yenə də bəzi kəslər deyirlər ki, bəs anlamadıkları məsələlərdən biri budur ki, deyirlər nə üçün 4 məsələ tabe olmaq lazımdır? Və deyir ki, əvvəllər 100 məsəb olub, təkcə 4 məsəb olub. Və sözsüz ki, biz deyirik ki, bəli, əvvəllər 4 məsəbdən də fərqli məsələlər olublar. İmam Əl-Əvzəyi, Sufyan Əs-Səvri, Sufyan bin Uyeynə, Əl-Vaki, Vaki bin Əl-Cərrah, Nuaym bin Həmməd və digərləri, yəni saymaqla adları bitməz, çox imamın məsəbi olub. Leys bin Saad və digərləri. Lakin Fərq ondadır ki, alimlər deyəndə ki, 4 məzhəbə tabe olmaq lazımdır. Yəni 4 məzhəbdən kənara çıxma lazım deyil. Onlar bunu ona görə qeyd edirlər ki, 4 məzhəbin 4 məzhəbin görüşləri araşdırılıb, tə tədqiq olunub və dəqiqləşdirilib. Yəni İmam Şafinin məzhəbi araşdırılıb, tədqiq olunub və dəqiqləşdirilib. İmam Əhmədin məzhəbi, həmçinin İmam Abu Hanifənin və İmam Malikin məzhəbi yazılıb müvafiq kitabla araşdırılır, müzakirə olunur və dəqiqləşdirilir. İmam Malikin bir yerdə dediyi bir söz ümumi məna ifadə edib, bir başqa yerdə dediyi sözə isə baxıbla görmək ki, daha xüsusidir. Yəni həmin ümumi söz, ümumi mənada dediyi sözü xüsusiləşdirir və ya da mütləq şəkildə dediyi sözü müqayyət edir, qeydə bağlayır. Yəni bir yerdə mücməl deyib, digər yerdə isə bəyan edir. Və bu şəkildə olduğu üçün İmam Malikin məzhəbi təhrid olunub, araşdırılıb və ortaya qoyulub, təqdim olunub. Lakin misal üçün Sufyan Əs-Səvri götürək. Sufyan Əs-Səvri də bir imam idi. Və Sufyan Əs-Səvridən bizə fərqli-fərqli kitablarda nəqillər gəlir. Lakin Sufyan Əs-Səvridən sonra onu davam edən, onun məsələni davam edən tələbələr olmayıb ki, onun görüşlərini yazsınlar, tədqiq eləsinlər, tədqiq eləsinlər, araşdırır, məsəbinin olduğunu təyin eləsinlər. Yəni Sufyan Əsəvurdan hər hansı bir məsələdə bir nəql gələrsə, biz deyə bilmərik ki, mütləq bu Sufyan Əsəvurun nəsəbidir. Çünki hamının bildiyi o şey, bildiyi budur ki, bir imamdan birdən çox rəvayət gəlir. Yəni məzhəb alimləri o rəvayətlərdən hansının daha dəqiq rəvayət, hansının doğru olduğunu təyin edirlər, araşdırırlar. O zaman Sufyan Əftəvurdan gələn hər hansı bir nəqli götürür demək ki, bu Sufyan Əftəvurun məzhəbidir, böyük bir xəta olardı. Və bu digər imamlara aiddir, imamlara da aiddir. Hansılarının ki, məsəbi araşdırılmayıb, təhrir olunmayıb. Və bu baxımdan, bu baxımdan digər alimlər deyiblər ki, mütləq məsələlərdən hər hansı bir məsələ tabi olmaq vacibdir və deyiblər ki, 4 məsələdən birinə tabi olmaq lazımdır. Və ona görə də görürsən ki, Hənəfi alimi İbn Nuceym Əl-Musri deyir ki, "Və mə xalafə l-əimmətəl-əimmətəl-arba" وما خالف الأئمة الأربعة فهو مخالف للإجماع. Dört, dört imama muhalif olan icma muhalif olmuş kimdir? İcma muhalif olmuştur. Ve müasir dövre yakın zamanda yaşamış Şeyh Veliyullah Eddehlevi Hüccetullah el-Baliğe kitabında diyor ki وَهَذِهِ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَ الْمُدَوَّنَ الْمُحَرَّرَ قَدْ اجْتَمَعَتِ الْاُمَّةِ أو من يعتد بها منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا Şeyx Vəliullah Əddəhləvi deyir ki, bu dörd məzhəb hansıdır ki, kitabları yazılıb, təhrir olunub, araşdırılıb, ümmət və ya sözünə etibar olunan kəslər, sözünə, sözünə etibar olunan kəslər icma ediblər ki, bu günlər kimi onları təqlid etmək caizdir. Caizdir deyir onlar, təqlid etmək. Demir onları təqlid etmək icma ilə haramdır. Bəzilərinin başa düşdüyü kimi. Və yenə Abdülğani İsmail Ən-Nəblusi deyir ki, وفي زماننا هذا قد انحصرت صحة التقليد في هذه المذاهب الأربعة. Bizim bu zamanımızda, bizim bu zamanımızda təqlidin səhihliyi bu dörd məhzəblə şərtlənib, bağlanıb, məhdudlaşıb. Və biraz sonra deyir ki, وَلَا يَجُزَ الْيَوْمِ تَقْلِدَ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ fi qada'in və la ifta'in. Və bizim bu günümüzdə bu dörd imamdan başqasını nə qadada, qada yəni qazının verdiyi hökmdə, nə də muftinin verdiyi fətvada təqlid etmək olmaz. Və əgər araşdırsaq alimlərin sözlərini iki şey qabağımıza çıxacaq. Birincisi İmam İbn Teymiyyənin zamanından daha əvvəl, ondan dən başlayaraq indiki zamanımıza qədər alimlər deyiblər ki, fətva məqamında və qazinin verdiyi hökm məqamında 4 məsəbdən fərqlisi ilə vermək olmaz. 4 məsəb 4 məsəbin hökmündən başqası ilə fətva vermək olmaz və qazi 4 məsəbdən hökmündən başqası ilə hökm verə bilməz. Bu barədə ittifaq nəql olunub alimlərdən. Düzdür, bəzi alimlər inkar edirlər bunu. Belə bir görüşün inkar olunub. Lakin Fərq ondadır ki, o alimə demirlər ki, əməl etmək olmaz bundan. Onlar deyirlər ki, müştəhidə bu dörd məhzəbin, dörd imamın ə, e, görüşündən fərqli görüşdən əməl etmək olar. Digər imamların görüşlərini əgər alim araşdırıb, qarşıya qoyub o, o görüşün səhliyini isbat edə bilirsə, müştəhid, müştəhid yəni dəlilin tələbinə təbii ki, əməl edər, etiqad edər. Ona əməl etmək olar. Lakin deyiblər ki, fətvada, fətva məqamında və qazinin verdiyi hökm məqamında dörd məhzəbdən başqası ilə vermək olmaz. Və bu Əs-Subki və digərləri Əs-Suyuti və digərlərin kitablarında var. Hətta onlar qeyd edirlər ki, Əl-Əşbəh və Nəzar kitablarında baxsa, Əs-Suyutin deyirlər ki, qazinin verdiyi hökmü ləğv edən səbəblərdən birini zikr edirlər. Onu deyirlər ki, qazinin verdiyi hökmü vaxtı ləğv olunar ki, dörd məsələdən birinə müxalif olarsa. Bu birinci məsələdir. Və hətta İbn Rəcəb Əl-Həmbəli rahiməhullah Bu barədə risalə yazıb 4 məzhəbdən başqasına tabe olmağı inkar etmişdir. İbn Rəcəb el-Həmbəli bu barədə risalə yazıb 4 məzhəbdən başqa tabe olmağı inkar edir. Bunu bildikdən sonra düşünmək lazımdır ki, indiki dövrdə, indiki dövrdə bu 4 məzhəbdən kənara çıxmamağın ən salamat yolu odur ki, 4 məzhəbdən hər hansı birini götürüb onun fikrini, onun məzhəbi, o məzhəbi öyrənməklədir. Çünki alimlər həqiqətən də deyiblər ki, 4 məhz. Bir çox alim deyir, hətta İbn Teymiyyə bunu Əl-Müstəvədə e, usul kitabında deyir ki, bəs haqq bu 4 məhzədən kənara çıxmır. Haqq bu 4 məhzədən kənara çıxmır. Və dediyimiz kimi bu 4 məhzəb ona görə tabi olunur ki, onlara ona görə təqdim edirlər ki, bu 4 məhzəb araşdırılır və təyin olunur və bilinir hansı məzhəbin görüşü nədir, filan məzhəbin görüşü nədir. Lakin əvvəlki imamlardan bilinmir məzhəbləri, görüşləri nədir. Onlardan mücərrəd nəqillər, rəvayətlər gələ bilər, lakin məzhəbi son nöqtə hansıdır bilinmir. Çünki ondan söz gələ bilər, alimlər söz gələ bilər, lakin biz bilmirik bu söz mücməldir, ola bilsin ki, başqa yerdə bunu bəyan edib. Misal üçün nəqillər gəlir bu dəqiq çox. İmam Malik ki, məsələn, şeyxindən nəql edir ki, Rabiya şeyx, şeyxindən nəql gəlir ki, o alkoholu məsələn təmiz sayır. Nəql gəlir. Lakin digərləri etiraz edib deyirlər ki, yox, onun qəsdi odur ki, az miqdarda alkohol əhv olunub, yəni bağışlanır. Necə ki, həmbəllərdə az miqdarda qan bağışlanır. Və görürsən, alimin artıq məhzəbinin nə olduğunu bir nəqillə müəyyən etmək olmur. Bu şəkildə misallar çoxdur, çox misallar vermək olar. Və sonra deyirlər ki, daha şübhədən biri odur ki, o, o alimlər ki, deyirlər, bəs mənim məsələmi səhih hədis gələrsə mənim məsələm odur. Və ya da deyir ki, mənə ta, mənə ver, verdiyin fətvanın əslini bilmədən mənə tab, ə, e, təqlid etməyi haram görürəm. Bu kimi sözlər nəql olunur alimlərdən. Və deyirlər ki, gör bu sözlər ə, e, təkcə müştəhidlərə yox, avamlara da aiddir. Avam da gələ mütləq alimin verdiyi dəlili bilmədən təqlid eləməsi səhih deyildir. Yəni bu söz müsibətdir həqiqətən. Yəni bu sözdən belə çıxır ki, avam əgər soruşsa bir alimdən fətva soruşsa ki, bəs dəlil nədir? O zaman gərək müfti mütləq gərək dəlilini desin, vacibdir dəlilini zikr etmək. Halbuki bilir alimlər bilər ki, müftiyə vacib deyildir. Verdiyi fətvanın dəlilini zikr etmək vacib deyildir. İkincisi isə bu söz birbaşa İbn Teymiyyən dediyinə zikr müxalifdir. E, Bəli, İbn Teymiyyə gətirir ki, İmam Əhməd deyib ki, məni təqlid etməyin, Maliki təqlid etməyin, Şafii təqlid etməyin, Sufiyanı təqlid etməyin. İbn Teymiyyə İmam Əhməd bunu deyib. Lakin İmam Əhməd bunu deyərkən özünün tələbələrinə, oğlu Abdullaha, Salihə, Əl-Mərruziyə tələbələrinə, Əl-Mərruziyə və digərlərinə bunu müraciət deyib. Əl-Əfrəmə və digərlərinə deyib. Lakin avama deməyib. Avama əlbəttə ki, əmr ediblər ki, avam bu imamlardan fətvə alıb onu təqib eləsinlər. Və İbn Teymiyyə Əl-Fətə və Əl-Kubra kitabında deyir ki, ديكي وأما مثل مالك والشافي وسفيان ومثل إسحاق بن رحويه وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على استدلال أن يقلدهم وقال لا تقلدوا لا تقلدوني لا وقال لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الشافي ولا الثوري وكان يحب الشافي كان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثني عليه ويثني على مالك وثوري وغيرهما من الأئمة Lakin Malik, Eşşafi ve Süfyan ve İshak bin Rahaveyh ve Ebu Beyd bu kimi imamlara geldikdə fəqad nassa fi qeyri mevdi'in yəni birdən çox yerdə İmam Əhməd nasla deyib, yəni açıq mənada ifadə edib ki, alə ənəhu la yecuzu lil alimil qadir aləl istillah. Diqqət edin. istidlal etməyə qadir olan alimə İmam İbn Teymiyyə burada bu şərti qoyub. İstidlal etməyə qadir olan alimə caiz deyildir onlar təqlid etmək. Və qalə və dedi ki, Lə tuqalliduni və lə tuqallidu məlikə. Məni təqlid etməyin və maliki təqlid etməyin. Və lə şafiyə və şafini də təqlid etməyin. Və lə səvri və səvrini də təqlid etməyin. Və kənə yuhibbu şafiyə. Yəni şafini sevərdi. Yəni bunu ona görə deməyib ki, şafidən xoşu gəlmirdi, ona görə təqlid etməyin. وكان يحب الشافي ويثنى عليه شاف نسى فاده تعرف لهذا ويحب إسحاق ويثنى عليه وإسحاق برهويه بدا سفاده وهو تعرف تعرف لهذا فهم سن مالك يسور إني بقولardan başka diğer imamları الله eder. Ve بسورة İbn تيمية ضامن ediyor ki diyor ويأمر العامي بأن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب وينهي العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأكرم وأبي زرع وأبي حاتم السخياني وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغير هؤلاء لأن لا يقلد أحدا من العلماء ويقول عليكم بالأصل بالكتاب والسنة burada İbn Teymi açık şekilde fark koyuyor. Ve diyor ki amiye yani avam insana istidlal etməyə bacarmayan, işlər etməyə bacarmayana əmr edərdi ki, İshaqdan, Əbu Meyddə, Əbu Beytdən və Əbu Sovrdan, Əbu Musabdan fətva alsın. Yəni fətva alıb o fətvini əməl etsin, təqlid eləsin. Lakin əshabının alimlərə qadağan edərdi. Yəni kimlərə Əbu Davuda, Osman bin Saidə, İbrahim el-Harbiyə və Əbu Bakr el-Əsrəmə, Əbu Zur'aya, Əbu Hatim el-Sicistaniyə və Müslimə və digərlərinə qadağan edərdi ki, bu alimlərdən hər hansını təqlid eləsin. Və onlara deyər ki, aleykum bil asli bil kitab və sünnə. Sizə e, vacib olan əsildən götürmək, kitab və sünnətdən götürməkdir. Və burada gördüyümüz kimi İbn Teymiyyə fərq qoyur, yəni Abamla alimlər arasında. O zaman kim deyə bilər ki, yox bu sözlər hamısı həm Abama aiddir, həm də müştəhidədir. Ümumən bu söz həm əqlən batildir, həm də şərən batildir. Həm əqlən, həm də şərən batildir. Və daha əvvəl də Şeyx Əd-Dəhlevin sözünü dedik. Və bu barədə İmam Əşrətibi fətvalarında çox gözəl bir sözdür. İmam Əşrət fətvalarında deyir ki, biz məzhəbin e, mötəmət görüşündən başqasına fətva vermirik. İmam Əşrətibi deyir bu sözü. Deyir, biz məzhəbin mötəmət görüşündən başqasına fətva vermirik. Çünki öyrəndiyimiz məzhəbin görüşüdür, digər hələ məzhəblərin görüşünü öyrənməmişik. Fikri, üsulunu tam dərk etməmişik. İmam Əşrətibi deyir bunu. Ona görə bizim üçün deyir, Mama Şatib deyir ki, bizim üçün digər mə məzhəbin hökmlərində danışmaq, fətva vermək avamın ümumiyyətlə dini məsələlərdə, hökmlər, dini hökmlərdə danışmasına bənzəyir. Yəni e, Şatib bununla onu müqayisə edir. Və e, yenə deyir ki, Əl-Məzili özündən əvvəl yaşamış digər böyük məşhur Maliki alimi imamı İmam Müslimin kitabını şərh etmiş Əl-Mu'lim bi Fəvaid Muslim kitabının sahibi Əl-Məziri haqqında deyir ki, baxmayaraq ki, Əl-Məziri mütləq ictihad səviyyəsinə çatmışdı, lakin İmam Məlik məsələdə tərk etməz. Yəni bu onun ə, e, onun Allah qorxusuna irəli gəlir ki, o özünü o səviyyədə görmürdü. Lakin digər alimlər şahidlik edərlər ki, Əl-Məziridə bütün elmlər toplanmışdı. Lakin yenə də dinində ehtiyat üçün bir özündən böyük bir imama tabi olmağa üstünlük görür. Bizim indiki dövrümüzdəki isə hamıza baxsan ki, hədisdən, Quran ayəsindən istədiyi cür hökm çıxardır, əməl edir və digərlərinə də lağ eləyir, tənə edir. Və keçək bu bəyəx dediyimin isbatına alimlərdən bəyəx dedim ki, bəs yanlış anlaşılır. O kəslər ki, deyirlər ki, bəs dörd məs hər məsələlərdən hər hansı birinə <coughs> hər bir məsələdə, yəni haram və halal hər bir məsələdə təqlid etmək deyirlər ki, caiz deyildir, haramdır, bu bidətdir. Onlar söz şübhəsiz ki, alimlərin sözlərini səhvləyirlər. Və birinci olaraq təbii ki, İbn Teymiyədən oxuyacam bunu. İbn Teymiyədən oxuyacam bunu. Və suilə radiyallahu anh. İbn Teymiyədən soruşurlar. Mə təqulu əs-sədətul uləmə əimmətüd din radiyallahu anhum və əcməin. Fi raculun su ilə iş məzhəbu. Al din imamları, alimlərinin, yəni tanınmış din imamları, alimlərinin bir adam ki soruşur sənin məzhəbin nədir? Bu barədə soruşurlar, yəni bu alimlərin görüşü nədir? Ki adam soruşur deyir sənin məzhəbin nədir? Fəqalə və deyir ki Muhammediyyun. Ətəbi'u kitab Allahi və sünnəti rasulihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fəqilə لا ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن لا مذهب له فهو şeytan. Və həmin adama sual verəndə ki, sənin məsəbin nədir? Deyir ki, mənim məsəbim Muhammedi məsəbidir. Mən kit Allahın kitabına və Peyğəmbərinin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem məsəbinə tabi oluram. Və ona deyirlər ki, يَنْبَغِ لِكُلِّ مُؤْمِنِينَ ona, ona deyirlər ki, yox, yənbəğ li kulli mu'minin, yəni hər müminə lazımdır ki, ən yəttəbiyə məzhəbən, bir məzhəb, məzhəbə tabi olsun. Və mən lə məzhəbə ləhu fəhuvə şeytan. Kimin mezhebi yoktur o şeytandır. Fekale iş kâne mezhebu Ebi Bekir Siddik ve hulefâ'i ba'dahu radiyallahu anhu. Fekile lehu la yenbaghi leke illa en tettebi'a mezheben min hâzihil mezahib فَاَيُّهُمَ الْمُسِيبُ اَفْتُونَ Cüreyd. Və e, o, o da cavabında deyir ki, bəs o zaman söylə görüm Əbu Bakr Əs-Siddiqin və ondan sonra gələn xəlifələrin məsəbi nə idi? Onlar bilir ki, yox, sənə gələn mütləq bir məsələ tabi olmaq lazımdır və sual verən soruşur ki, bu iki tərəfdən hansı doğru deyir? Bu iki tərəfdən hansı doğru deyir? Və İbn Teymiyyə deyir ki, "Elhamdülillah, innəmə yecibu alən-nas ta'atullah və rasulih Allah həm gətirir və deyir ki, e, insanlara vacib olan, yalnız yeganə vacib olan odur ki, Allaha və Rasuluna itaat edəsən. Və haulai ulul əmrillezina əmarallahu bi ta'atihim fi qawlihi atiyullaha və atiyur rasula və ulul əmri minkum. Deməli, insanlara vacib olan odur ki, Allaha və Rasuluna və əmr sahiblərinə itaat etmək vacibdir. Hansılarını ki, Allah Taala onlara itaəti əmr edir bu ayəsində. Ətiullaha və ətiur rasulə və ulil əmri minkum. Allaha və Rasula və sizdən olan əmr sahiblərinə tabi olun. İnnemə tecibu ta'atuhum taba'an li ta'atillahi və rasulihi la istiqlalən. Əmr sahiblərə tabi olmaq Allaha və Rasuluna tabi olmaq surəti ilə vacibdir. Müstəqil bir şəkildə vacib deyildir. Sümmə qalə və sonra deyir ki, فَاِنْ تَنَازَأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرٌ və əhsənu təvilə. Və bu ayədə ki, İbn Teymiyyə gətirir, deyir ki, əgər bir şeydə ixtilaf etsəniz, onu Allaha və Rasuluna götürün, əgər siz Allaha və axirət gününə iman edirsinizsə. وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان Əgər bir müsəlmanın qabağına bir yeni bir məsələ çıxarsa, yəni daha bilmədiyi, daha əvvəlcədən qarşılaşmadığı yeni bir məsələ çıxarsa, o zaman ona vacib olanıdır ki, e, Allahın şəriəti və Rasulunun şəriətinə uyğun fətva verəcəyini etiqad etdiyi istənilən bir kəsdən soruşa bilər. Bu istəyir hansı məzhəbdən olur olsun. Ayyi məzhəbin kənə. Yəni istənilən məzhəb olur olsun. Və la yecibu alə əhədin minəl musliminə təqlidu şəxsin bi'aynihi minəl uləmə. Hər hansı bir alimi özlüyündə, özlüyündə fi kulli ma yaqulu və la yecibu fi kulli ma yaqulu yəni dediyi hər bir şeydə bir alimi təqlid etmək müsəlmanlarda heç kəsə vacib deyildir. Diqqət edin, deyir ki, vacib deyildir. Və la yecibu alə əhədin minəl muslimin və müsəlmanlardan heç kəsə vacib deyildir. İltizamu məzhəbin, şəxs, məzhəbi şəxsin müəyyənin, qayr-ı Rasul sallallahu aleyhi səlləm, fi kulli mə yücibuhu. Və müsəlmanda da kəsə vacib deyildir ki, müəyyən bir şəxsin, yəni Allahın elçisindən sallallahu aleyhi səlləm başqa, Allahın elçisindən sallallahu aleyhi səlləm başqa, müəyyən bir şəxsi dediyi, vacib etdiyi hər bir şeydə vacib etdiyi hər bir şeydə, məcbur etdiyi hər bir şeydə ona məhzəbdə tabi olma vacib deyildir. Bəl kullu əhədin minən nəsi yuqqadu min qavlihi və yutrak. Əksinə, insanlardan hər kəsə sözü götürdülər də, tərk onlar da. İllə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm, yalnız Allahın elçisi sallallahu aleyhi səlləm istisnadır. Və ittibə'u şəxsin li məzhəbi şəxsin bi'aynihi li'aczihi. Hə, bura qədər burada durmağımız lazımdır və biraz tədəbbür eləmək lazımdır, düşünmək lazımdır ki, İbn Teymiyyə bura qədər nə dedi? İbn Teymiyyə burada dedi ki, bu görüş ki, onlar deyirlər ki, müəyyən bir şəxsə hər bir şeydə tabi olmaq, təqib etmək vacibdir. Bu görüş batildir deyir. Yəni belə bir görüş doğru deyildir. Bəli, biz də dedik ki, cümhura görə vacib deyildir. Biz də dedik, cümhura görə vacib deyildir. Az bir qism alimlər vacib görüblər. Lakin dedik ki, cümhura görə vacib deyildir. Hər bir məsələdə bir məsələyə tabi olmaq itaət etməyi vacib görən alimlərin görüşü cümhura görə doğru deyildir, səhih deyildir. Və İbn Teymiyyə də buna işarə edir orada ki, bir vacib olan hər bir müsəlman Allaha və Rasuluna itaət etməkdir. Yəni belə bir şey yoxdur şəriətdə ki, hər hansı müəyyən bir kəsə hər bir şeydə tabe etmə, tabe olmaq, təqlid etmə vacibdir. Və sonra görün nə deyir İbn Teymiyyə nə deyir? واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير من غير جهته إنما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشعر بغير الله بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله لذلك ميّن بالشخص ميّن بالشخص مذهبني tabi olmaq, müəyyən bir şəxsin məsələyə tabi olmaq Yəni özlüyündə həmin şəxsə, yalnız o şəxsin məzhəbə tabe olmaq nəyə görə li aczihi ani ma'rifəti şər. Yəni şəriətin şəriəti bilməkdən aciz olduğuna görə acizdir şəriəti öyrənməyə, min qeyri cihəti. Yəni ondan başqa yollar mümkün deyil öyrənmək şəriəti. İnnəmə huva mimma yəsuğu lehu. Bu deyir ona caiz olan, yəni icazəli olan şeylərdəndir. Leysə huva mimma yəcibu alə kulli əhədin. O deyir hər kəsə vacib olan bir şey deyildir. Yani İbn Teymiye demir ki bu caiz değil. İbn Teymiye bir ki sadece vacib değildir deyir. İd emkenehu ma'rifetu şer' bi gayri zalike tarik. Yani deyir ki bundan başka yoldan şeriatı öğrenmek mümkündürse, bundan başka yoldan şeriatı öğrenmek mümkündürse o zaman ona vacib değildir. Bel kullu ahadin aleyhi en yetteqiye Allah'a mestata'a və yətlubu ilmə mə əmərəllahu bihi və rasuluhu. Əslində hər kəsə bacardığı qədər Allahdan qorxmaq lazımdır və Allahın və elçisinin əmr etdiyi elmi tələb etməyə elmi tələb etməlidir. Fəyəfələl məmura və yatrukəl məhdura. Yəni əmr olunanı etməli, qadağan olunan tərk etməli. Və bu İbn Teymiyyə fətvasıdır. Günəş kimi aydındır ki, İbn Teymiyyə demir ki, haramdır, lakin deyir ki, vacib deyildir. Vacib görənlərin görüşünü batıl sayır, lakin deyir ki, bu caiz olan şeylərdəndir. Və həmçinin şeyx e, həmçinin digər fikirlər bu İbn Qayyim Eləmül Muvaqqin kitabından kitabından keçir. Və dediyimiz kimi e, bu məsələdə iki görüş vardır. Üçüncü bir görüş yoxdur. Bunu haram edən görüş yoxdur. Bir çox usul fiqh kitablarına baxsa bunu görəcək. Məsələn, Şərh Əl-Kəvkəvül Munir kitabında <clears throat> İbn İbn, İbn Nəccar Əl-Fətuhinin kitabıdır. Və bu kitabda ki, "Və la yelzemuhu ay la yelzemul ami el-tamazu bi mazhabi ya'khudhu bi rukhasihi və azaimihi fi ashharil vechin." Deyir ki, bu Məhəmməli məhzəbinin usul kitablarından biridir. Məşhur olan vəcihə görə, məşhur olan görüşə görə bir məzhəbi hər bir şeyində götürüb o məzhəbə tabe olmaq adi bir insana vacib deyildir. Adi bir insana vacib deyil. Bu görüşdə olanların sözlərini zikr eləyir. Görüşdə zikr eləyir və sonra deyir ki, وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذَّ بِمَثَّ Bir ikinci görüşü zikr edir və deyilib ki, vacibdir ki, o müəyyən bir məsələ götürür. Yəni, üçüncü bir görüş yoxdur. Üçüncü bir görüş yoxdur. Usul kitablarını açıb oxuyan bunu bilir, xəbərdardır. Və həmçinin şeyx müasirlərin sözlərinə də baxsaq, müasir alimlər də bunu deyirlər. Təqliq barəsində kitab yazmış alim Əş-Şəsiri bu barədə danışır. Məsələn, kitabının 142-ci səhifəsində təməl məsələsindən, məsələsindən danışır və görüşləri belə nəql edir. Deyir ki, Həl yecib alə mən ləm yəbluq rütbətəl ictihad əl-iltizam bimezhebin, bimezhebin müştəhidin vahidin lə yəxruc anhu. Deyir ki, ictihad rütbəsinə çatmayan birinə, bir müştəhidin məhzəbinə bağlı olub hər bir şeydə və ondan kənara çıxmamaq vacibdirmi? Bu qarşıya qoyulan məsələdir və bu barədə ki, əl-əqvalu fil məsələ. Bu məsələdə ki, görüşləri zikr edir ki, ixtilaf əhli ilm fi hadhihi məsələ alə əqval. Elm əhli bu məsələdə bir çox görüş üzərində ixtilaf ediblər, yəni bir neçə görüş üzərində olublar. Əl-əvvəl vücubu təmərrub. Birinci məsəb, məsəb bu cür getmək, yəni hər müəyyən bir məsələlə getmək vacibdir. Əthəni cəvazuhu, əthərif mən'uhu. Üçüncü də qadağan olunması. İndi Şeyx Əşətiri hər bir görüşün üzərinə indeks qoyub və kitablara işarə eləyir. Yəni hər bir görüş hansı kitabda deyilib, kim müəllifi kimdir. Vücubu təməzzüq <coughs> Yəni bu vacib görənlərin görüşünü buna mənbə verir Nəşrül bunun Sıfatül Fətva Sıfatül Fətva Həmbəli alimlərindən e, İbnül Həmdənin kitabıdır. Biz də bayaqla daha əvvəl dedik ki, bəs onun bu görüşü e, budur ki, müəyyən bir məsələbi götürüb ona izləmək vacibdir. Deməli, bu birinci görüşdür. İkinci görüş odur ki, bu məsələ caizdir. Yəni, vacib deyil, caizdir. Məsələ vacib deyil, caizdir və bu görüşdə olanlar üçün e, Şeyx Əşşətiri Şeyx Əşşətiri mənbələr təqdim edir və deyir ki, Məcnu Əl-Fətava Bu Şeyx Hüseyin Biteymiyyən sözüdür, bayaq oxuduğumuz 20-ci cild 209-cu səhifə. Sonra Şərh Əl-Kəvkəb Əl-Munir. Bu da dedim Əl-Fətuhinin kitabı. Sonra Əl sonra Ə'lamül Muqqiyin kitabı İbn Qayyim 4-cü 331-ci səhifə və e, həmçinin Təsirü Təhrir kitabı. Bu da Hənəfi usul fiqh kitabıdır ki, onda da bu geniş qeyd olunub. Yəni caiz olması görüşü qeyd olunub. Üçüncü görüş olanlar o kəslər ki, e, üçüncü görüş olanlar o kəslər ki, deyirlər ki, qadağandır. Onlara onların üçün misal verir, deyir ki, bid'atü təassübəl məzhəbi Muhammed İd Abbasi müasirlərdən kitabıdır. Və ma ba'daha. Və bu, bunun üçün bir kitab verir, bir kitab zikr edir və o da müasirlərdən kitabıdır. Yəni, sözsüz ki, e, bu barədə ola bilsin ki, bunu qadağın eləyənlərdə Nəşşəvkəni də var, və yaxud da İbn Həzm də var. Lakin e, Şeyh Hüseyin İbn Teymiyyə İbn Qayyim e, və alimlərin cümhuru deyir ki, caizdir. Bir qismi deyir ki, vacibdir. Şaz bir görüş odur ki, qadağandır. Şaz bir görüş odur ki, qadağandır. Mən bu barədə daha sonra dəlilləri zikr edeyim. Dəlilləri zikr edəndən sonra deyir ki, birinci görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş, ikinci görüş caiz olanların görüşüdür. Şeyx Əşşəsri gəlir, tərcih edir. Deyir ki, Ləəllə racih əl-cəvaz. إذا كان لا طريق له إلى معرفة الحكم الشرعي إلا بذلك. Əgər bundan başqa yolla e, şəriət hökmlərini öyrənmək e, yox e, imkanı yoxdursa, bununla mümkünsə e, çox ehtimal ki, bu racih olan görüş budur. Racih görüş budur ki, caizdir. Məşətin gəldiyi nəticə də budur. Və bizim dediyimiz bu sözümüzün məğzi yekunlaşdırmaq istəyirik. E, bu məhsəb məsələsində bəziləri bu barədə danışıblar, lakin bilməklə bilməli bilinməlidir ki, bu məsələdə danışan qardaşımız elimsiz danışıb, məsələni tam anlamadığı üçün e, belə ciddi müsibət, xətalara yol verib və çox təəssüf ki, ona qulaq asan e, müsəlmanlar da məsələləri yaxşı bilmirlər, etibar edirlər və aldanırlar. Həqiqətdə isə e, həqiqət isə belədir ki, alimlər usul kitablarında məsələ müzakirə ediblər və deyiblər ki, caizdir. Hər hansı bir məzhəbi götürüb o məzhəbi hər bir şeydə təqlid etmə caizdir. Lakin vacib deyildir. Bu cümhur alimlərin çoxunun görüşüdür. Vacib deyildir. Yəni bir müsəlman istəsə hər hansı bir məzhəbi götürə bilər, onlara da gedə bilər. İstəsə götürməyə də bilər. Gedib hər hansı bir alimin görüşünü soruşub onunla əməl edib gedə bilər. Lakin istənilən halda təqlid etmək ona vacibdir. Və e kim ki deyir ki, təqiq və vacib deyildir, elə ən birinci təqib edilən elə özüdür. Çünki o özü təqib etmək vacib deyildir sözünü hardan çıxardı? Özümü Qurandan, sünnətdən bu hökmü gəlib? Əgər elədirsə, o zaman belə çıxır ki, iştihad edib bu nəticəyə gəlib və cahilin iştihad etməsi isə haramdır dediyimiz kimi, donuz ətini yeməkdən də pis haramdır. Yox, əgər özü bu nəticəyə gəlməyibsə, hər hansı bir alimin görüşünü götürüb deyirsə, o zaman özü də təqib etmiş olur. Yəni bu müsibət üzərinə müsibətdir. Yəni, bu sözümüzü burada inşallah yekunlaşdıraq. Əgər bu danışımızda hər hansı bir xəta varsa şeytandan və özümüzdəndir. Doğru sözümüz isə sözsüz ki, Allahın tövfiqi ilədir. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etub ileyk.